عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الواحد القهار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون والحاضرات ويا أيها المستمعون الكرام رحمكم الله كمسلمين hadirin hadirat dan pendengar sekalian di mana saja siaran ini dapat didengar baik melalui Radio Baitul Rahman, LPP RRI Bandar Aceh, radio-radio pemerintah dan non-pemerintah di Provinsi Aceh, RRI Sibolga di Sumatera Utara, dan radio-radio lainnya yang turut merelai LPP RRI Bandar Aceh. Baiklah pada pertama-tama marilah kita bersyukur dan memuji Allah atas segala bentuk anugerah yang telah kita terima selama ini. Apakah itu dirasakan atau kurang dirasakan, disyukuri atau tidak disyukuri. Nikmat Allah itu terlalu banyak dan terlalu rutin kita menerimanya. Selama kita masih hidup, orang tetap berada dalam anugerah dan nyaman Allah. Seterusnya marilah kita bersalawat dan bertaslim kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan kehadiran beliau sebagai Rasulullah membawa ajaran dan peringatan sehingga kita menjadi umat yang selamat daripada kegelapan dan diberikan kepada kita bimbingan dan berilmu pengetahuan. pada pertemuan kita yang ke-294 di malam hari ini Kemis 24 Zulkaidah bertepatan dengan 17 Agustus hari proklamasi kemerdekaan kita yang ke-72 dalam pertemuan kita di malam hari ini kita akan mengambil pokok bahasan tentang mempersiapkan generasi penerus. Berdasarkan itu, maka kita mengambil sebuah dasar dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berikut ini. Ana liyin karramallahu wajhahu qala qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama أدبوا أولادكم على ثلاث خصال حب نبيكم وحب أهل بيته وقراءة القرآن فإن حملة القرآن على ظل على ظل الله يوم لا ظل إلا ظله مع أنبيائه وأصفيائه رواه الديلامي di sini dari Ali karramallahu wajhah dia berkata Rasulullah sallallahu bersabda adibu auladakum bi ala salasa khisalin beri adab didik anak-anak kalian kata Nabi dengan tiga hal pertama mencintai Nabi na, Nabimu kedua mencintai ahli familinya ahli keluarganya yang ketiga mengajarkan Al-Quran Sesungguhnya orang yang membaca atau menghafaz Al-Quran dalam pemalaman hamalah membawa Al-Quran dalam arti mengamalkan, membacanya, mendadaburkannya, memahami tafsirnya. Itu akan nanti berada dalam lindungan Allah, berada di bawah payung Allah. Di mana dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa dari akhirat istrinya demikian rupa dia ada payung kecuali payung Allah dia ada perlindungan kecuali perlindungan Allah yang orang lain tidak memiliki perlindungannya la billah illa billuhu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah bersama nabi-nabinya nabi Allah wa asfiyahi dan orang-orang pilihannya orang-orang suci yang Allah lebih tahu yang Nabi lebih mengerti tentang siapa kelompok orang itu Bapak Ibu sekalian sedang jamaah yang dirahmati Allah di sini Nabi menekankan tiga hal untuk kita mendidik dan mengasuh calon-calon pemimpin di masa akan datang yang menjadi penerus dari kita. Ini hadis ini lebih terkait kepada memberi bekal agama. Pertama, hubbu nabiyikum. Anak-anak itu diajarkan untuk ma mencintai nabi kalian. Kita sebagai umat Islam, orang-orang Islam, mukmin-mukmin ini sudah diajarkan dalam rukun iman mengenal pertama-tama memahami Allah, mengenal Allah dalam bentuk berakidah dan beriman. Mempercayai kepada Allah, kemudian mempercayai kepada uh, malaikat-malaikat uh, Allah, kemudian rasul-rasul Allah atau nabi-nabi Allah. -Nabi Allah yang kita semua dianjurkan percaya dari Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad Nabi yang 25 dan yang namanya Ulul Azmi Nabi-Nabi pilihan terutama Mu, Nabi kita ini Nabi Muhammad disuruh perkenalkan kepada anak kita mengenal Nabi bersama kita juga memperkenalkan kepada dia Tuhan artinya di sini yang ditekankan Nabi sebab Nabi masih mudah dilihat buktinya. Nabi Muhammad itu di mana? Kita beritahu dia ada di Madinah. Kuburnya ada di Madinah. Ketika kita kunjung Madinah ada kubur Nabi. Ada kubur sahabat Nabi. Jadi untuk anak-anak ketika kita mendidik. Dia ingin apa yang kita katakan itu bisa diraba, bisa dilihat, bisa diperagakan. Itu untuk anak-anak. Sebab Bapak Ibu sekalian kita pahami anak-anak itu sebenarnya pada awalnya sangat tergantung kepada orang tua, sangat bergantung kepada orang tua. Sehingga dalam hadis yang lain Nabi katakan Kullu mauludin yuladu alal fitrah Semua anak yang dilahirkan Dilahirkan suci Atau dalam bahasa yang lebih popular lagi dikatakan anak itu memiliki fitrah atau potensi potensi mengenal Tuhan, potensi mengenal Nabi, potensi mengenal hidup bermasyarakat atau bernegara, potensi untuk mengenal ahli family yang dekat, potensi untuk memahami ajaran agama melalui Al-Quran. Itu ada, potensi itu ada. Makin dewasa makin potensi lain menyelinap potensi melindungi agama, potensi berkeluarga atau apa yang namanya hubungan keluarga, hubungan perkawinan dan sebagainya. Itu semua akan ada dalam jiwa anak. Sehingga Nabi eh, Nabi menyatakan pada hadis itu, "Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa inna abawahu sesungguhnya kedua orang tuanya lah yuhawidanihi kedua orang tuanya lah yang mampu atau yang dapat mengyahudikannya artinya memasukkan dia ke agama Yahudi memberikan ajaran Yahudi au yunasiranihi atau dia dinasranikan dikristenkan juga ada kait, ada sangkut paut dengan orang tua lengahnya orang tua masuk Yahudi dia lengahnya orang tua masuk Kristen au au majisanihi atau dia menjadi orang penyembah api. Oh, dulu yang penyembah api itu orang Persi. Sekarang orang Iran. Iran bukan sekarang bukan penyembah api kalau dulu penyembah api. Zoroaster. It is, itu semua ada kaitan dengan bagaimana orang tua mengelola anak, mendidik anak mengasuh anak, membimbing anak, menuntun anak. Tergantung, sangat tergantung pada orang tua. Ya di mana suatu saat orang tua tidak bisa mendidik sendiri, lalu dia diserahkan ke orang lain, ke sekolah formal, atau sekolah informal, atau sekolah non-formal. Pokoknya orang lain yang mendidik anak. Tapi pada hakikatnya orang tua lah yang berhak mengasuh, membimbing, mendidik dari kecil sampai mereka dewasa. Di sini aulad, aulad itu aulad kena tingkatan anak-anak itu mula-mula sabiyun, bayi, kemudian tiflun, jadi kanak-kanak, kemudian ada istilah lagi walad, jadi anak yang lebih sempurna tapi belum belum wajib apa-apa. Istilahnya anak adolens umurnya 10 10 tahun sampai sebelum waliq. Anak yang tamiz sudah belum sampai usia baligh tapi dia sudah bisa membedakan mana baik mana buruk, mana emas mana api. Kemudian ia berubah menjadi syubban, anak-anak syabab jadi anak muda lalu menjadi rijal orang dewasa lalu menjadi syekh orang tua-tua begitulah perkembangan jadi ini tekanannya pada ketika dia aulad menjadi anak-anak umur SD umpamanya umur kalau sekarang ada pautnya ada TK-nya ada SD-nya sekolah dasar itu harus menjadi perhatian penuh dengan cara mendidik dia mengenal Nabi kita, Nabimu. Jadi <laughs> ayahnya itu. Ayah, kamu kata Nabi. Nabi yang dipercayai oleh ayahnya, oleh ibunya. Jadi, bagaimana cara mengajarkannya? Jadi perkenalkan bahwa kita punya Nabi namanya Muhammad. Mula-mula yang diperkenalkan Nabi yang jadi Nabi kita sekarang. Dengan cara menceritakan sirahnya. Nah, sirah An-Nabawiyah. Sejarah perjalanan hidup Nabi. Biografi Nabi diperkenalkan. Sifat-sifat baik Nabi. Lalu dia kalau sudah gede sedikit. Perjuangan Nabi melalui dakwahnya perjuangan Nabi melalui peperangan-peperangan yang beliau lakukan usaha-usaha beliau ketika kecil usahanya setelah dewasa usahanya ketika masih belum dewasa itu semua diceritakan sifat-sifat Nabi sirah Nabi sehingga kepada anak kita terkesan Nabi Muhammad itu ketika kecil dia sudah diberi nama Muhammad Al-Amin orang yang sangat boleh dipercaya sehingga siapapun sering menitip barangnya kepada Nabi Muhammad orang pergi tidak bawa barang Muhammad ini dirham kamu simpan dirham kami sebentar kami pergi ya kira-kira begitu anaknya masih kecil umurnya masih umur belum balik masih umur tamid sudah dipercaya sebagai orang yang amin yang amanah itu kita terangkan kepada anak kita kecil-kecil dia ayahnya sudah meninggal dipelihara oleh mamaknya mamaknya kecil-kecil sudah meninggal dipelihara oleh kakeknya kakeknya kecil-kecil dia sudah meninggal dipelihara oleh pamannya diceritakan semua sehingga dia merasa tertarik kepada perjalanan hidup Nabi sejarah hidup Nabi ada kesan yang mendalam pada diri anak kalau begitu Nabi itu baik-baik tapi ada anak-anak yatim. Tidak ada ayah ketika belum lahir sudah tidak ada ayah. Tapi kok dia bisa baik? Diceritakan semua perjalanan hidup Nabi sampai dengan wafatnya. Sehingga anak-anak kita itu tertarik kepada Nabi. Senang kepada Nabi. Ya caranya macam-macam. Kisah Nabi itu ada yang dibuat nazam. Ada yang dibuat secara apa namanya proza tulisan biasa kalau di sekolah rendah dulu kami belajar tentang sejarah Nabi melalui buku-buku yang namanya Nurul Yakin buku-buku sejarah yang ringkas-ringkas lalu sejarah itu diperpanjang di sekolah menengah kita belajar Safwatut Tariyah di sekolah tinggi kita belajar Sirah An-Nabawiyah oleh Ibn Hisham. Dia makin tinggi kajiannya, makin mendalam kajiannya tentang Nabi. Untuk anak sesuai dengan perkembangan anak, apa yang dia bisa tangkap daripada perjalanan Nabi, kita ajarkan kepada dia. Sehingga ada kesan bahwa Nabi itu orang baik, orang yang patut diikuti, didengar, sabdanya, dipatuhi, amalannya, kita kerjakan apa yang dikerjakan oleh Nabi. Sehingga demikian ada kesan pada anak kita yang masih kecil. Sehingga terus perjalanan Nabi itu di sampai dengan sekarang seperti malam ini kita uh, orang-orang dewasa belajar tentang Nabi <laughs> juga, tentang hadis Nabi juga. Tapi hadis yang kita pelajari sekarang Nabi mengajarkan kita bagaimana mempersiapkan generasi sekarang. Sama dengan orang dahulu, nenek, kakek kita mempersiapkan anaknya jadi bapa bapa kita. Kemudian lahir cucu-cucunya. Kita pun semuanya demikian. Ketika kita sudah ada anak, anak yang dipersiapkan menjadi generasi pengurus. Jadi, sejarah Nabi itu kadang-kadang dibuat secara saja. Kasidah ah, burdah dalam bahasa Arab. Kemudian ada yang diterjemahkan dalam bahasa Aceh atau bahasa bahasa lainnya. Ya, sesuai dengan umur umur orang yang belajar sejarah, sejarah itu juga dibuat bertingkat-tingkat. Kalau untuk anak-anak, ya belajar Nabi itu anak siapa, kakeknya siapa, keturunannya bagaimana, ringkas-ringkas. Makin lama, makin diperlebar uraiannya. Bapak Ibu sekalian sedang jamaah yang dirahmati Allah, itu yang pertama. Yang kedua, memperkenalkan wahubbu ahli baitihi. Mencintai ahli keluarganya. Ada anak kita yang lahir Akhirnya dia memahami Oh ini ayah Ini mama Ini kakak Kalau dia sudah sedikit besar Ada adiknya Oh ini adik saya Oh itu paman Itu bibi Itu kakek Itu nenek Diperkenalkan Ketika kecil Di bawah ke keluarga diziarahi keluarga tersentuh ini paman ini bibi kamu ini abuah kamu diperkenalkan ini sepupu kamu diperkenalkan diberitahu dia sehingga dia tahu oh ayah saya punya kakek ayah saya punya nenek mama punya nenek mama ada kakaknya, ada adik adik mama, makciknya. Diperkenalkan. Kalau yang dekat-dekat yang hari-hari dilihat diberitahu. Yang jauh-jauh dibawa dia diziarahi. Sehingga dia kenal. Makin dewasa dia makin lebih baik diperkenalkan sampai dengan menulis apa yang kita katakan silsilah, sirah perjalanan hidup dari keluarga kita ini kakek ada saudara kakek ini bapa ada saudara bapa mama dia saudara mama dibuat serakata ada orang ada dibuat silsilah mungkin selama ini kita ini tidak sibuk lagi dengan silsilah sehingga seorang anak biar ketika didanai siapa kakekmu saya tidak tahu tidak pernah bapa ma memberitahu tentang kakek atau nenek <laughs> tidak tahu saudara apa lagi saudara kakek dan nenek makin lebih tidak tahu lagi Karena kita tidak pernah memberitahu. Seharusnya ditulis dalam sebuah silsilah. Ya diberitahu. Diperkenalkan. Supaya mereka mencintai ini ahli kerabat, ahli family. Apakah yang dekat? Orang masih ada hubungan darah atau yang jauh-jauh sekalipun diperkenalkan. Ini saudara nenek kalian ini, saudara nenek sudah jauh tapi dia mesti faham siapa itu, siapa dia. Keharusan itu sebenarnya. Jadi supaya dia tahu keluarga kecilnya sebatas mana, lalu keluarga besarnya sampai batas mana. Siapa-siapa orang diberitahu. Ini kadang-kadang kita yang sekarang ini, kakek pun dia dah tahu. Yang dia kenal ayah. Karena nama ayah tidak ditulis setelah namanya. Nama ibu juga kadang-kadang dia tidak kenal. Coba bayangkan kalau si, si sejarah orang-orang, sirah orang-orang, orang-orang apa Arab sampai dengan keturunan ke sepuluh itu, batas keluarga sampai tingkat ke sepuluh masih mereka kenal silsilahnya. Jadi Nabi menekankan supaya anak-anak kita mengenal silsilahnya. Ada tambahan mengenai ini. Akhirnya anak-anak kita tahu bahwa dia tinggal di sebuah kampung. Tinggal di sebuah kabupaten. Tinggal di sebuah negara. Kita juga memperkenalkan kepada anak. Nak, kita tinggal di ini kampung kita. Seberang ada kampung orang. Ini namanya kecamatan kita ada bupati yang luasnya daerah kuasanya sampai di sini. Kita ini tinggal di provinsi Aceh. Sampai mana? Dari sini sampai ke batas Besitang, pamannya. Batas Langkat sampai daerah Aceh. Jadi dia mengenal. Kalau begitu kita tinggal dalam sebuah apa yang namanya negara. Kita tinggal di Indonesia yang hari ini usia kemerdekaannya sudah 72 tahun. Anak diperkenalkan dengan kita hidup bernegara, bermasyarakat dari kampung sampai negara, sampai apa namanya hu, uh, kumpulan negara-negara. Kita beritahu bahawa kita tidak boleh hidup sendirian, hidup bersama tetangga kita, di kampung kita, di mukim kita, di kecamatan kita, di kabupaten kita, di provinsi kita di negeri kita yang namanya Indonesia umpamanya anak mesti tahu supaya dia mencintai negerinya hubbul watan minal iman nenek supaya dia tahu bahawa negeri ini berdiri bukan dengan mudah-mudah ini kuburan-kuburan syuhada orang-orang syahid yang mana memerangi Portugis, memerangi Belanda, memerangi Jepang baru kita merdeka diperkenalkan kepada mereka tokoh-tokoh nasional yang dulu bergerak melawan penjajahan siapa-siapa orangnya proklamator siapa presiden siapa yang sekarang siapa pemimpin negara diperkenalkan juga supaya dia cinta tanah air jadi memang berentetan sebab dia hidup harus menjalani hidup sosial Sekurang-kurangnya dia tahu, oh ini kampung saya. Ketika sudah dia dewasa, dia pergi belajar lagi, dia baru mengenal. Oh bukan Indonesia saja di dunia ini. Ada negeri yang namanya Malaysia, ada negeri yang Arab, ada negeri Mesir, ada ne apa benua Amerika dan sebagainya. Dia tahu benua Australia dan sebagainya. Supaya dia tahu bahwa Orang sedunia pun tak boleh hidup satu-satu negara. Mereka menggabungkan diri dalam negara-negara. Gabungan negara-negara, Falcon Bond atau sekarang Union. Apa namanya, PBB. Gabungan orang di Asia Tenggara, ASEAN dan sebagainya. Pokoknya ada gabungan. Negara-negara pun bergabung. Supaya dia tahu. Maksudnya supaya dia mencintai tanah air. Bapak Ibu sekalian, terutama sambungan hadis ini, apa yang kita persiapkan setelah itu? Sudah mengenal Nabi, mengenal keluarganya, apa jauh atau dekat, kemudian dia diajarkan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Sebelum dia bisa membaca, jangan dipaksa dia mengenal huruf dulu. Dia diajarkan menghafal. Ada anak teman yang saya lihat umurnya baru 4 tahun. Sudah dia hampir tamat menghafal juz amma. Dia belum bisa, belum tahu huruf. Tapi kalau membaca kan bisa, menghafal kan bisa. Diajarkan Al-Quran, diperkenalkan Al-Quran. Ini kitab suci kita. Ketika dia sudah bisa baca, memperkenal huruf, mengajarkan dari baris, yang berbaris dan sebagainya sehingga dia bisa membaca Al-Quran Sudah gede lagi dia bisa memahami terjemah Al-Quran gede lagi dia bisa memahami tafsir Al-Quran memahami apa keterangan-keterangan yang datang dari Allah melalui Al-Quran itu semua diajarkan tidak akan dapat sendiri tanpa diajarkan tidak bisa mengajarkan sendiri, suruh orang lain mengajarkannya. Kena ini paling penting. Orang yang bisa membaca Al-Quran, di sini istilah Nabi Hamalah, Hamalatul Quran. Dia nanti di akhirat ditempatkan di bawah naungan Allah, payung Allah. Apa tidak senang kita kalau umpamanya kita dan anak kita ada di bawah naungan payung Allah? la dilla illa dilu di akhirat nanti di negeri akhirat panas terik ada ada cuma tujuh golongan yang Allah beri kesempatan duduk di bawah naungan atau payungnya pertama imam yang adil pemimpin yang adil tapi dah di sini juga orang yang membaca Al-Quran orang yang menghafaz Al-Quran orang yang mentadaburkan Al-Quran dinaungi juga oleh Allah. Allah mengatakan adakah bukankah Al-Quran itu mudah untuk dibaca, mudah untuk dipahami, mudah untuk dimengerti. Memang ada masalah-masalah yang kinayah, yang majal, yang ini itu, itu nanti dipelajari secara pelan-pelan melalui ilmu kiraah, ilmu bahasa, ilmu tajwid dan sebagainya. Makin lama makin apa panjang kajiannya dan mendalam kajiannya. Bapak Ibu sekalian, sidang jamaah yang dirahmati Allah, ini pola yang ditempuh untuk untuk mempersiapkan generasi mendatang. Generasi mendatang kalau tidak dididik tidak ada. Tidak dibina tidak ada. Tidak dibangun tidak ada. Yang melalui pendidikan, pengajaran, membiasakan budi pekerti. Kalau dibuatnya beri adab anak kamu. Sebab Nabi diutus pertama-tama untuk memberi adab, memberi sopan santun kepada kita sebagai umatnya. Buais tu liutam mima maka rimal akhlak, kata Nabi. Aku ini diutus untuk menyempurnakan budi pekerti yang baik. Maka Nabi di sini menekankan. Coba kalau anak-anak kita ini mengerti ketika dibawa ke masjid. Nak, di sini kamu duduk jangan ribut-ribut ya. Ia duduk di sana. Sudah diajarkan begitu. Tapi kalau itu tidak dididik, kita lagi salat, dia lah bolak-balik lari ke sana kemari, dia berteriak-teriak. Oleh sebab itu kadang-kadang pengurus masjid menyatakan ada pembatasannya. Hai, eh, yang ni banu min ya. Yang kira-kira waktu ni yudu item dua. Itu per dua. Bayi panah apa nama dia buat ribut. Sama juga dengan orang dewasa yang tak mengerti masalah. Ketika orang berikan ceramah, bapa dan ibu itu juga berceramah. Memang baca Al-Quran, seperti malam Jumaat, ada pahalanya. Tapi kalau orang sedang berceramah, dengarkanlah ceramah itu. Jangan kita ngomong, bicara, cerita yang lain. Atau di mana ada tiang tempat bersandar, bersandarlah sampai tertidur-tidur di sana. Ada dengar apa yang sedang dibicarakan. Itu tidak sopan. Tidak sopan. Seringkali orang pilih-pilih tiang supaya ada tempat bersandar. Tapi orang yang mengerti, dia mau, <laughs> mau duduk dekat-dekat dengan pencerama, tidak ada tempat bersandar. Dia mau dengar dengan baik apa isi ceramah yang diceramahkan. Ada semua ada adab. Masuk masjid ada adab, keluar masjid ada adab, duduk dan mendengar kajian di masjid juga ada adab. Memang Nabi menyuruh kita demikian. Dari masuk ada doa, keluar masjid juga ada doa, ada salat tahiyat masjid sebenarnya kan untuk memuliakan masjid tahiyatul masjid tahiyah memberi penghormatan kepada masjid ini rumah Allah kalau rumah kita tidak ada salat tahiyatul bait tidak ada tapi kalau kita masuk rumah Allah ada tahiyatul masjid memuliakan masjid ada adabnya ada sopannya jadi adab ini kalau tidak dipersiapkan, tidak diajarkan, tidak ada pada <laughs> anak kita. Sampai tua pun tidak ada beradab ya. Sehingga dalam bahasa lain, bahasa kasar katakan kurang ajar. Artinya <laughs> bukan kurang, mungkin tidak ada sama sekali ada ajarnya. Menyebabkan dia yang tidak tahu. Bahawa masuk dalam masjid ada tata cara duduknya, meniankan duduk ikhaf duduknya sopan memahami kepentingan dan sebagainya Bapak Ibu sekalian sidang jamaah yang dirahmati, yang dirahmati Allah ini adalah pesan-pesan Nabi kalau kita ingin negeri ini tetap menjadi negeri yang muslim, yang islam persiapkan anak-anak kita dari sekarang supaya mereka menjadi mukmin yang baik dan muslim yang baik yang meneruskan cita-cita kita. Sebab dulu yang bekerja untuk menegakkan negeri ini, untuk memperjuangkan negeri ini ada adalah ulama-ulama kita, guru-guru di pesantren, santri-santri berjuang sebagai pejuang supaya negeri ini merdeka. Sekarang kita harus paham kenapa ada negeri ini. Siapa yang eh, apa namanya berjuang untuk ada yang negeri ini? Ya sejak raja-raja yang namanya di Aceh itu Skandar Muda berjuang untuk melawan penjajahan, menegakkan kebenaran, mendirikan agama Islam, mempopulerkan agama Islam. Sebenarnya kalau dilihat kepada pendiri-pendiri negeri kita, negeri ini harus negeri Islam. Pancasila itu pertama-tama ketuhanan yang maha esa. Hakikatnya kalau orang tidak bertuah, tidak boleh tinggal di Indonesia. Itu kalau kita lihat kepada Pancasila. Tidak boleh tinggal. Orang yang tidak ada agama, atau agama yang tidak bertuhan yang maha usaha, tidak boleh tinggal di sini. Tidak wajar menjadi warga negara Indonesia. Walaupun sekarang ada orang yang seperti bertuhan banyak, juga dimasukkan menjadi warga negara Indonesia ketika panitia mendirikan Madinia persiapan Indonesia orang yang non muslim cuma seorang tapi kerana menghargai dia sebagai seorang sehingga tidak dipopulerkan negeri ini sebagai negeri Islam padahal yang berjuang supaya negeri ini ada adalah orang Islam bukan orang Kristen, bukan orang Buddha mereka adalah pendukung-pendukung pendukung-pendukung penjajah sebenarnya, pengkhianat mereka mereka Ya sampai sekarang masih ada orang yang berkhianat kepada ini kepada negara tanpa tapi mereka sekarang seperti orang yang tidak merasa berkhianat kepada kepada pendahulu-pendahulunya yang memperjuangkan supaya agama ini tegak di negeri ini di bumi yang namanya Indonesia Nusantara. Oleh sebab itu orang Aceh berjuang supaya di Aceh ini tegak negara. Tegak sekurang-kurangnya tegak aturan yang bernafaskan Islam. Bapak Ibu sekalian, inilah kajian kita pada malam ini. Mari kita semua yang sudah diberi Allah anak, yang sudah diberi Allah cucu mempersiapkan mempersiapkan anak-anak kita, cucu-cucu kita dengan mengajarkan mengenal Nabi supaya dia cinta Nabi, mengenal keluarga supaya cinta cinta keluarga, mengenal negara atau hubungan kehidupan bermasyarakat supaya cinta supaya dia hubul iman hubul watan minal iman cinta dan air adalah bagian daripada iman seperti an-nadhafatu minal iman menjaga kebersihan itu sebagian dari iman oleh kenanya kapan pun dimanapun mencintai tanah air itu diajarkan sekarang ada orang-orang yang seperti tidak senang bertanah air kira-kira tidak apa namanya tidak serius bertanah air dia tidak peduli aturan-aturan negara melanggar aturan dan sebagainya Bapak Ibu sekalian saya kira kita pada di sini kajian kita pada malam ini mudah-mudahan jika Allah mengizinkan selang satu Jumaat yang akan datang Allah memberi kesempatan kita berjumpa lagi dengan izin dan, dan rahmatnya Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika amil tu su'an aw zalam tu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim adana Allah iyyakum ajma'in wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh